Jump in do jo mi care veri si nataro. Me chike come stai come sto in do pu come va?